Radījumā arī klausītāji, salas pilsogras veceļojuma grupiņa un dodamies ceļā ar nākošo sarunu, mazu īsu sarunu. Aicinu lūkšu vispirmām kārtām iepazīstināt ar sevi. Tā, Jānis no Līvāniem. Ak, Līvānieši pat, kāpēc no salas pils šogad? Nu, es neju pirmo gadu jau uz Aglonu tieši ar priesteru Ilmāru trešo gadēju. Nu, nevienmēr visas distances, tā kā šogad es pievienojos tikai Jumprovā šorīt, bet, nu, bet mēs arī uz Skaistkalnējam, ne tikai uz Aglonu. Mēs arī divu gadu skaistkalni gājām pausaros. Tāda svētceļojuma pieredze jau ir eh, gana izstrādājusies, ja? Nu jā, pieredze dažāda, un, bet vienmēr garīgi, skaisti un bagātinoši tas ir. Kāpēc svētceļojumi? Kāpēc ejiet? Nu, pirmkārt garīgā dimensija, otrkārt e, pašā iešana, jo um, ceļš tā ir dzīve, visas pārmaiņas un tā. Bet, nu jā, patīk arī steigāt, jo mēs arī no nu, ar sievu Stantiago ceļu gājām, tur gan garīgā dimensija daudz mazāka kā šajos Latvijas ceļos, jo tur neiet ar priesteriem, tur iet, nu, individuāli var teikt, jā. Bet, nu, šeit ļoti bagātinoši tieši ar zinošiem cilvēkiem un, un satikties ar dažādiem cilvēkiem. Tā, tā iespēja satikties, bet arī eh, dzirdēt tās eh, konferences un tādas lietas. Ir, ja? Šeit tā ir tā lielākā atšķirība no Santiago ceļa. Ja? Nu jā, tieši tā, un tā, eh, kad konference notiek mežā zem kokiem, paēnā tas ir pavisam cits, nu, tā teikt, tas vārds aiziet pavisam savādāk nekā varbūt pat baznīcā, kur reizi telpās vai tādās oficiālās vietās. Jā, Aha, nu skaidrs, skaidrs. Bet, ja var prasīt, varbūt tās no, no šīs dažādās pieredzes, gan Latvijas, gan arī Santiago de Compostela ceļa, varbūt tās ir kaut kādi, kādi īpaši stāstiņi, ar kuru, kuriem varat padalīties? Tu domā, smieklīgus? Var smieklīgu, jā, jā. Es pieļauju, ka ir arī, varbūt tās ir kādi sāpīgi stāsti, bet kas atklāja savā ziņā arī šo uh, svētceļojumu vai ceļa tādu realitāti, ja var teikt? Nu, ja no interesantām lietām atceros, pirms, pirms 21. gadā, kad gājām uz Aglonu, tur bija mums daudz mazu bērnu. Tur bija trīs, jeb pat četri ratiņi, kurus man bieži nācās stumt un vienam ratiņam jau pusceļā krita ritenis, respektīvi tas ratiņš uz trim ritiņiem <laughs> vajadzēja braukt. Un līdz ar to tur bija, un pat tām smilšu ceļiem tur bija interesanti tādi piedzīvojumi. Tad tās mammas bija ļoti pateicīgas man par to liels gandarījums, ka es varēju palīdzēt viņām. Un varbūt tās vēl viens tāds jautājums, ko es domāju, lai dotu priekšstatu arī radio klausītājiem par šo, par šo grupu, vai, teiksim, pat tā par vispār cilvēkiem un to dažādību, cilvēku dažādību, kas dodas svētceļam. Es jautāju arī tādu jautājumu, ar ko nodarbojaties. Varbūt tās varat pastāstīt arī to, no, no kurienes nākat, ja tā varētu teikt, eh, no līvāniem, bet eh, piem, kāds ir vai precējies, esat ir bērni, eh, strādājat vai, vai kaut ko tam līdzīgu. Nu jā, precējies ir sieva, trīs bēni, lieli jau. Eh, strādāt. Agrāk strādāja pašvaldībā, tad valsts institūcijās Rīgā, bet tad metu mieru pirms gadiem pieciem un tagad nodarbojos ar biškopību, ar muzice, muziku tur tā un, nu, nu, respektīvi rāmāku dzīvi <laughs> pašlaik. Nu, jā, un līdz ar to, nu, varu pats sev izvēlēties laiku. Aha, ļoti skaisti, bet eh, vai ir kaut kur, kur mēs varam dzirdēt muzicēšanu tādā gadījumā? Nu, jā, es folkloras kopā turki, kuriem kā reiz sestdien bija balle 45 gadi. Nu, tur rožupes veiros vēl piedalos. Un, un nu, jā, no nu, muzicēšanas man patīk arī garīgās dziesmas, tev, jo Līvānos ir klosteris, tur ir māsa, māsa kura vada klosteri, un tur mēs grupiņa, kur reizi nedēļā rakstā, lasām rakstus, apspriežam tēmas, dziedam dziesmas. Nu, ļoti, ļoti interesanti. Paldies par šo īso sarunu, lai, lai veicas svētceļojums. Paldies!